Thank you. Բժիշկ Գևորգյան, ասում են կարելի է մարդու ատամներով որոշել նրա առողջական վիճակը, ճիշտ է։ Ոչ միայն ատամներով, նաև կարելի է որոշել բերանի խորոչով, որտեղ բերանի խորոչը առաջի պարգենը ցույց տալի օրգանիզմի մասին։ Կարելի է միանշանակ որոշել տարբեր հիվանդություններ եւ տարբեր ինֆեկցիոն հիվանդությունների մասին տեղեկություն իմանալ հենց բերանի խորոչը դիտելուց, որպես հայլի է համարվում օրգանիզմի։ Արդեն երկու օր աշխատում եք Արցախում եւ դարձյալ մեծ հերթ կա ձեր աշխատավայրի մոտ։ Ինչ է այդքան վատ է արցախցիների երեխաների ատամների վիճակը։ Չեմ կարծում արցախցի երեխաների ատամների վիճակով ապայմանավորված, քանի որ այս երկու օրվա ընթացքում դիտելով բազմաթիվ երեխաների բերանի խորոջ, որոշ գործողություններ կատարելով, թե վիրաբուժական միջամտություն, թե թերապևտիկ միջամտություն, կարծիքը այլ է, ավելի շատ կա ֆիզիոլոգիական անոմալիա վարդաններ, քան կան կարեսով ախտահարված ատամներ, որը երևի թե խոսում է ֆտորի քանակի մասին, որ նորմայի է համարվում, երևի թե դա կասի ավելի ճիշտ հետազոտությունների արդյունքը ջրի մեջ, քանի որ կարեսով ախտահարված ատամներ բավականին քիչ են, քան Երևանում եւ Հայաստանի այլ քաղաքներում։ Ֆիզիոլոգիական անոմանիաներ, այո, կծվածքի խանգարում։ Ինչ է դա նշանակում մի քիչ ավելի բացեք փակագծերը։ Ֆիզիոլոգիական անոթանոմալիաներ իրancից ներկայացնում են կծվածքի հետ խանգարումները, բավականին շատ են մեզյալ կծվածքները, խճողված ատամների մեծ քանակ կա բերանի խորոշներում, այսինքն դա կապված է վաղաժամ հեռացումներով, այսինքն թերապևտիկ բուժում չկատարելու հետևանքով կամ վաղաժամ հեռացում կատարելու հետևանքով տեղի է ունենում ատամնաշարի փոփոխություն, որի հետևանքով ֆիզիոլոգիական կծվածք արդեն մեծ տարիքում չենք հանդիպում։ Ինչ խմբով եք եկել բժիշկ Գևորգյան։ Եկել ենք մեր բժիշկներից թերապևտ, ունենք վիրաբույժ եւ օրտոդոնտ, ես էլ որպես մանկական ստոմատոլոգ։ Ասում են, երբ մի անգամ Պարուսևակին հարցրել են, թե ինչու չի մանկական բանաստեղծություններ գրում, լրջացել է, ժպտացել, ապա շատ լուրջ խառնելով գանգուրներն ասել, «Օ, գիտեք, դա շատ բարդ աշխարհ է, ես վախենում եմ այդտեղ մոտ գործել»։ Ինքը բարդ է իրականում նրա հետ կապված, որովհետեւ նախ առաջինը մանկական հոգեբանությունն է բարդ, քանի որ փոքր տարիքից, երբ որ մի փոքր հետազոտում ես հոգեբանությունը, հասկանում ես, որ 3 տարեկանի հոգեբանությունը այլ է, 6 տարեկանին այլ, 11 տարեկանին այլ։ Այսինքն դժվար է 3 տարեկանի հետ աշխատել։ Միանշանակ մի ձևով դու չես աշխատում, ոչ 3 տարեկանի, ոչ 6 տարեկանի, ոչ 12, որտեղ հասունացման շրջանում իրենց բնավորությունն է փոխվում եւ պահանջներն են փոխվում։ Պահանջները փոխվելուց բացի կոնտակտի մեջ մտնելու խնդիրն է շատ մեջ, որովհետև թե կոմպլեքսները, թե վախի զգացողությունը, թե կյանքի պատկերացումը այլ է, եւ մենք այդ ինֆորմացիան ունենալով փորձում ենք ամեն երեխայի հետ հասկանալ իր հոգեբանական վիճակը եւ մոտեցումը ցույց տալ ըստ անձի, ըստ փոքրիկի։ Եվ այսպես պարոն Գևորքյան ասում են եղել է այնպիսի դեպք, երբ մայրը ստիպել է որ երեխան օրը մի քանի անգամ լվանա ատամները, այդպիսի մի դեպք է եղել, մի մակրասեր հարց է եղել, այնքան է մակրել հատակը, որ մաշվել է։ Որ տարիքից պիտի արդեն երեխան հասկանա եւ ինչ խնամք, ինչ խոզանակ, ինչ քսուկ, խնդրեմ մի քանի խորհուրդներ փոքրիկներին։ Միջազգային հանրությունը արդեն այդ ազատությունների հետևանքով ողրզել է։ Նախ առաջինը ճիշտ եք ասում, մայրերից սկսել դասիրակությունը։ Ինքը կոչվում է անտենատալ շրջանի կանխարգելում, այսինքն նույնիսկ մինչև երեխայի ծնվելը պետք է այդ կանխարգելումը կատարվի։ Մարդկանց դասիրակության մեջ պետք է փոխվի այն ամենը, որ մարդը իր երեխային ճիշտ դասիրակի, թե մաքրման մեթոդները եւ իր հղիության ընթացքում անտենատալ շրջանում տարիքում ճիշտ սնվի։ Շատ կարևոր է մաքրման երեխաների ճիշտ տարիքը ընտրվի, խոզանակները ճիշտ ընտրվի։ Նախ հատուկ մատին ամրացվող խոզանակներ կան, որոնք իրանք ոչ թե խոզանակներ են, այլ ռեզիններ են, որոնք մաքրվում է մինչև 2.5 տարեկանը։ 2.5 տարեկանից հետո, երբ որ ամբողջ կատնատամնային կծվածքը ծկտում է, կատնատամնային կծվածքով ատամները 2.5 տարեկանից նոր խոզանակով կարելի է մաքրել։ Խոզանակով մաքրելը նախ առաջինը պետք է ընտրել ստեղծել ճիշտ խոզանակ եւ ճիշտ մածուկ, որբիսի չվնասենք Բերանի խորոչի լորձաթաղանթը եւ ավելորդ բարդությունների առաջ չկայանք։ Դրա համար պետք է շատ փափուկ եւ փափուկ խոզանակներ ընտրենք։ Տեղատներում եթե հարցնեք, վաճառվում են շատ փափուկ խոզանակները եւ մանկական մածուկներ, որբիսի համային զգացողությունը ավելի հաճելի լինի երեխաների համար։ Եվ այս ամենից հետո Արցախի անձերտպավորությունները առաջի անգամ եք Արցախում ինչ զգացողություններ եք ունենում, կարծում եմ շատ ջերմ մթնոլորտ է, դե միջավայր է, մեր բուժքույրը պարզապես հիացած է ձեզնով։ Բժշկուհին կներեք դիողություն անե։ Մենք հիացած ենք մանկական հիվանդանոցի կոլեկտիվից։ Շատ շնորհակալ ենք բարեհամբույր ընդունելության համար։ Մյուս անգամ կազմակերպելու համար խորհուրդ կտայի ավելի մանրամասնորեն բացատրեին ինչ խմբով պետք է գանք, ինչ գործողություն պիտի կատարենք, ինչ հերթապահությամբ պետք է աշխատենք, որ ավելի արդյունավետ լիներ մեր աշխատանքը։ Առաջին անգամ չեմ Արցախում, բավական բավականին շատ եմ եղել Արցախում, համ բնավորությունով, համ մենտալից հետող մարդկանց։ Ես չեմ ասի զարմացած եմ, միայն կարող եմ Գովեսկի խոսքեր ասել։ Մեզ մոտ միայն հիանում են, չեն զարմանում։ Անդրեգրալսյան այս ընդունելությունների մասին, օրվա տպավորությունների մասին, կարծում եմ դուք ասելի կունենա, որովհետև արդեն երկրորդ օրն է, ինչ համատեղ աշխատում եք հայաստանյան մասնագետների հետ։ Իհարկե պետք է մեր շնորհակալություն հայտնենք մեր բժիշկներին, որ ժամանել են Արցախ ու օգնության ձեռք են մեկնել։ Իրենց հարուստ փորձի հետ մեր հետ կիսվել են, բերել են իրենց հետ նվերներ, դեղորայքներ, երեխաները մեծ հաճույքով օգտվում են անձեռնված հնարավորությունից եւ բուժում են ստանում բարձր որակի։ Նաեւ պիտի ասեմ, որ կարելի է հաջախակի կազմակերպել նման միջոցառումներ։ Բժիշկը մեծ սիրով ասել է, որ կներկայանա կժամանի Ղարաբաղ։ Ճիշտ ասած, երբ նորմալ կարգին հրավեր կլինի, մեծ կլինիկա կտրամադրեն։ Մենք պատրաստ ենք մեծ խմբով կանք եւ անվճար երեխաներին բուժօգնություն ցույց տան։ Պարզապես պետք է խնդրեմ, որ տրամադրեն մեծ կլինիկա, որտիսի մի քանի օրվա ընթացքում բավականին մեծ պացիենտներ կարողանանք ընդունել։ Ինչու՞ բայց մենք ունենք մեծ կլինիկա։ Ես չգիտեմ դուք ունեք թե հարցը ճիշտ չի ուղղված։ Գիտեմ ես նաև ուղղեմ։ Մենք մեր տնօրենությունը անձինս բժիշկ Մուսայելյանի մեր հնարավորությունների սահմաններում ամեն ինչ կազմակերպել են, որ բժիշկները Մենք շնորհակալ ենք ստեղ երկու երկու կրեստո մեզ տրամադրել են, երկու կրեստոյով մենք աշխատում ենք այստեղ ներողություն եմ ընդհատելու համար։ Բայց ցանկալի կլիներ, քանի որ մենք պատրաստական մեն Հայաստանից գան մեծ քանակով բժիշկներ, միաժամանակ եւ բժիշկներ եւ բուժքույրներ, որտիսի օգնությունը իրենց ցուցաբերեն Արցախին։ Ես տեղյակ չեմ Արցախում կա թե չկա, թե սեփական ֆակտորի կլինիկա, թե պետական ֆակտորի կլինիկա մեծ ատանաբուժական ստոմատոլոգիական համասարքեր ունեցող կլինիկա, եթե լինի նման կլինիկա, որ մոտավորապես գոնե կլինի 4-5 համասարք, Կարծում եմ կարող ենք 6-7 բժիշկով, 8 բժիշկով, որպիսի հանգստի շրջաներ ունենան նաև բժիշկները, միաժամանակ առավոտյան դարորապես 9-ից 8-ից եւ հարմար կլինի, ինչեւ երեկոյան 6-7-ը բուժօգնություն ցուցաբերենք Արցախի մանուկներին։ Բարձր, ուրեմն հարմար պայմաններ, ինչպես է ստացվում համատեղ աշխատանքը հայաստանյան գոլեգաների հետ։ Շատ բարձր մակարդակի, նրանք իրենց հարուստ փորձով կիսում են մեր հետ, նոր մեթոդներ, նորություններ, ոչ միայն հայաստանյան դաշտում, այլ միջազգային ստոմատոլոգիայի հետ շրջանակներում, ինչպիսի նոր մեթոդներ կամ բուժման ավելի արդյունավետ։ Դա շատ գովելի է։ Մենք պետք է ժամանակ ծախսեին, մեկնեի Երևան ու բնականաբար նայի մի 10-ից 15 օր, որ նման փորձը ձեռք բերեի։ Բայց մեր կաբինետում առանց տեղափոխվելու հենց հենց բժիշկներն են եկել մեր մոտ։ Դա շատ գովելի է։ Շնորհակալություն։ Իհարկե մենք շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհներ են բերել։ Դեղորայք դեղորայք են բերել մանուկների հենց մանկական ստոմատոլոգիայում օգտագործվող դեղորայք են բերել նվեր մեր պոլիկլինիկային, որի համար էլի շնորհակալ եմ։ Որը դու ճունեինք, չէ՞։ Նմանատիպը ճունեինք, ունեինք փոխարինող դեղորայքը, բայց իրենց բերածը ավելի ժամանակակից։